Чого захотіли, крутнув головою Маринич. Отак зразу і висновки. Ще рано, тим більше, що я читав не всі анкети, хоч вашу встиг прочитати. Встигли? Так. Ви підписалися, хоч це, як ми попереджали, не обов'язково було. А я спеціально поставив своє прізвище. Хіба ж для висновків немає значення, хто саме відповідав на анкету? Чи керівник? чи рядовий конструктор, чи технічний працівник. А крім того, чи враховуєте ви, що люди дуже різні, і відповіді можуть відобразити необ'єктивну істину, нереальну суть досліджуваного явища, а суб'єктивну вдачу, навіть настрій тієї чи іншої особи, чи ж не так? Так. А тому соціологи роблять висновки лише на основі узагальнення точок зору великої кількості опитуваних. Маринич хотів якнайшвидше змінити тему розмови, бо розумів, що довго приховувати свій дилетантизм у соціології не вдасться. Скажіть, Микола Степановичу, чому ви вважаєте, що Григорій Антонович не на місці? Хоча ж там, здається, чітко та ясно написав, не має він необхідних адміністративних здібностей. Але даруйте це ж все таки не завод, не фабрика, не радгосп, а науковий інститут. Правильно, але ж це ж все-таки директор. І все ж в інституті, мені здається, директор має бути насамперед ученим, спеціалістом у своїй галузі, а не організатором виробництва. О, о! Утім то і вся біда що не лише ви дотримуєтеся такої помилкової думки. Інакше наш шановний товариш Гапан ніколи в житті не став би директором. До речі, спробуйте провести чергове соціологічне дослідження на тему, яку частку в балансі робочого часу директорів інститутів займає е, суто наукова робота. І відразу переконайтесь, незрівняно більше часу вони приділяють організаційно-господарським справам, ніж у власній науковій діяльності. А у шановного Григорія Антоновича організаторських здібностей стільки, скільки крапель пива залишиться в кухлі Алкаша, котрий прийшов похмелятися. Шатько розпалився і говорив усе голосніше. А він учений, світла голова. А в нашій галузі, повірте мені, один з провідних спеціалістів. Але що він зробив після докторської? після того, як став директором, мізерію у порівнянні з тим, що міг зробити. Звичайно, я не хочу применшувати досягнення інституту в цілому, вони, безумовно, є. Але інститут за цей час міг дати країні значно більше, якби ним керував нехай не такий здібний учений, як Гапан, але хороший адміністратор. Але ж і адміністратор повинен добре знати справу, якою займається е, керований ним колектив. Е, вам, мабуть, відомий казус з Едісоном. Ніхто не сумнівається, що як учений, як е, винахідник Едісон на дві голови вищий за здібного е, самоука механіка Генрі Форда. Але Форд був прекрасним організатором виробництва, а тому зумів створити свою автомобільну імперію, став її королем, мільярдером. А коли геніальний винахідник Едісон спробував зайнятися підприємницькою діяльністю він дуже скоро збанкрутував. Ну, Григорій Антонович, звісно, річ не Едісон, та й працює в іншій обстановці, де прогоріти не дадуть. Але коли зарахувати в збитки ще й неодержані прибутки, то тут, повірте мені, є на чим замислитися. У нашому випадку ми програємо двічі. Терпить інститут, богапан не дає йому того, що міг би дати інший, більш е, здібний організатор. І в той же час від самого гапана, як непересічного вченого, не має тієї віддачі, якої можна було від нього чекати. Тому і вважаю, що він не на місці. Ви, мабуть, здогадуєтеся, що я не написав би цього в анкеті, якби раніше не висловлював цього Грицеві особисто. Якийсь підтоптаний опецькуватий чоловік у не дуже чистій сорочці з закоченими рукавами, що стояв перед ними з якимись хлопцями, обернувся. Правильно, товаришу,